Laiti ungetuakhirishia kiasi ya muda kidogo hivi. Sema, starehe ya dunia ni ndogo na akhira ni bora zaidi kwa mwenye kuchamgu wala hamtadhulumiwa hata uzi wa kwa yatende. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyadah. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ القوم لا يكادون يفقهون حديثا popote mlipo mauti yatakufikieni na hata mkiwa katika ngome zilizo na nguvu na likiwafikilia jema wanasema hili limetoka kwa Mwenyezi Mungu na likiwafikilia ovu wanasema hili limetoka kwako wewe sema yote yanatokana na Mwenyezi Mungu basi wana nini watu hawa hata hawakaribii kufahamu maneno ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك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 Na lau kuwa sifadhila Mwenyezi Mungu juu yenu na rehma yake, mngelimfuata sheitani ila wachache wenu tu. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsaka وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا basi pigana katika njia ya Mwenyezi Mungu ukalifishwi ila nafsi yako tu na wahimize waumini huenda Mwenyezi Mungu akayazuia mashambulio ya waliokufuru na Mwenyezi Mungu ndiye mkali zaidi wa kushambulia na mkali zaidi wa kuadhibu من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء muqita mwenye kusaidia msaada mwema ana fungu lake katika hayo na mwenye kusaidia msaada mwovu naye ana sehemu yake katika hayo na hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye uweza na ujuzi juu ya kila kitu. Wa idha huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha Inna Allaha kana ala kulli shay'in hasiba, na mnapoamkiwa kwa mamkio yoyote basi nanyi tikieni kwa yaliyo bora kuliko hayo au rejesheni hayo hayo. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuhisabu kila kitu. Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi Waman asdaqu min Allahi haditha, Mwenyezi Mungu hapana Mungu isipokuwa yeye. Kwa yakini atakukusanyeni siku ya kiyama. Halina shaka hilo. Na ni nani msema kweli kuliko Mwenyezi Mungu? Allahu akbar Allahu akbar La Muhammad, hebu huwaangalii ukawastajabia wale waliotaka kupigana kabla ya kujaruhusa wakaambiwa bado haujafika wakati wa vita. Basi zuieni mikono yenu msipigane. Bali shughulikieni kushika sala na kutoa zaka. Na Mwenyezi Mungu alipowaamrisha wapigane kikawa kikundi kimoja kati yao kikawa kinawaogopa watu kama kumhofu Mwenyezi Mungu au zaidi. Wakasema kwa kuona ni mageni hayo. Kwa nini ukatuamrisha kupigana? Wao walidhani kuwa kuamrishwa vita kunahimiza ajali yao na kwa hivyo wakasema hebu lao ungetungojea muda kidogo tupate kustarehe na ulimwengu. Waambie songeni mbele mkapigane hata ikiwa mtakufa mashahidi. Kwani starehe ya dunia ingawa ni kubwa vipi ni chache ukilinganisha na starehe ya akhera. Na akhera ni bora na kubwa zaidi kwa mwenye kumcha Mwenyezi Mungu na huko mtakujalipwa kwa vitendo vyenu vya duniani wala hampunguziwi hata chembe katika ujira wenu Hakika hayo mauti mnayoyakimbia yatakukuteni popote pale mlipo na hata mkikaa ndani ya ngome zilizojengwa madhubuti imara. Na hao wenye imani legevu na dhaifu husema pindi wapatapo ushindi na ngawira Haya yametoka kwa Mwenyezi Mungu. Na pindi wapatapo lawama au kushindwa wao hukwambia wewe, ewe Muhammad, haya yanatokana na wewe. Haya si lolote ila kukufanya kuwa wewe ni mkorofi na kukutupia lawama wewe badala ya nafsi zao. Basi waambie kila linalokupateni mnalolipenda na mnalolichukia linatokana na kudra ya Mwenyezi Mungu na linatokana na majaribio yake na mitihani yake. Wana nini watu hawa madhaifu hata hawajakaribia kujua usawa wa maneno yanayoambiwa? Ewe nabii, kufanikiwa na neema na afya na salama unayoipata inatokana na fadhila ya Mwenyezi Mungu juu yako. Yeye anafanya haya kukufadhili, kukufanyia hisani. Na inapokusibu shida na mashaka na udhia na yakaraha basi yanatokana na nafsi yako mwenyewe kwa sababu ya upungufu fulani au makosa uliyoyatenda. Haya anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kama mfano wa wanadamu wote ijapokuwa kutokea kwake la uovu. Kwani mtume anaambiwa tumekutuma kuwa mtume kutoka kwetu kwa watu wote. Na Mwenyezi Mungu ni shahidi wa kufikisha kwako huo ujumbe na juu ya kuitikia kwao hao watu na yeye ni mjuzi wa kutosha. Mwenye kumtii mtume basi ndiyo amemtii Mwenyezi Mungu. Kwani yeye haamrishi ila alichoamrisha Mwenyezi Mungu wala hakatazi ila alichokataza Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kumtii yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo kutenda na kuacha kwa utiifu wa Mwenyezi Mungu. Na mwenye kukataa kukutii wewe basi kwani sisi hatukukupeleka wewe ila uwe ni mbashiri na mwonyaji tu. Sio uwe ni mlinzi wao na mwangalizi wao. Uwalindie vitendo vyao. Hayo ni yetu sisi, sio yako. Na kikundi hichi kinachotapatapa husema, amri yako tunatii. Hatuna kwako ila kutii unayoamrisha na kukataza. Lakini wakishatoka kwako, wakawa mbali nawe, baadhi yao hupanga vijambo vyao usiku usiku kinyume na unavyowaambia ya kuamrisha na kuwakataza. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitakasika na kutukuka anayadhibiti yote wanayoyapanga kwa siri. Basi usiwashughulikie na wapuuze na mwache mambo yao Mwenyezi Mungu na wewe mtegemee yeye. Na Mwenyezi Mungu ni wa kutosha kuwa ni mtegemewa wako na mlinzi wako wa kumwachilia mambo yako yote. Basi hao wanafiki hawakizingatii kitabu cha Mwenyezi Mungu wakajua hoja za Mwenyezi Mungu zilizo juu yao huwa ni wajibu kutii na kufuata amri yako na kwamba kitabu hiki kinatoka kwa Mwenyezi Mungu kwa yalivyoshikamana maana yake na hukumu zake na kinavyofungamana wenyewe kwa wenyewe hii ni dalili kuwa ni kweli kinatoka kwa Mwenyezi Mungu kwani lau kuwa kinatokana na mwinginewe basi maana yake yangeligongana na hukumu zake zingelihitalifiana sana. Na hichi kikundi cha wanafiki kikipata habari zozote ziliohusu nguvu au udhaifu wa Waislamu huzitangaza na kuzieneza nje ili kuwababaisha Waislamu au kuwatia hofu katika nyoyo zao au ili zifike habari zao kwa maadui wao. Na lau kuwa hawa wanafiki watangazao wamerudisha jambo lililohusu usalama au kitisho kwa mtume na kwa wakuu wa mambo miongoni mwa waongozi na masahaba wakubwa wakataka kwao kujua hakika wangelijua hao wanaojitahidi kuchungua mambo na kuyatangaza kuwa yaliyo kweli yanatokana na mtume na waongozi wengine na lau kuwa si fadhila ya Mwenyezi Mungu juu yenu kwa alivyothibitisha nyoyo zenu juu ya imani na kuzuia fitna na rehma yake kwa kukupeni sababu na njia za ushindi wengi wenu wangelifuata upotovu wa sheitani na wasingeliokoka kutokana na upotovu wake ila wachache tu. Na kama wapo kati yenu mfano wa hawa wanafiki, basi wapuzilie mbali. Na wewe pigana kwa ajili ya neno la Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya haki. Wewe huna jukumu ila la nafsi yako tu. Kisha waite waumini wende vitani na wahimize. Huenda Mwenyezi Mungu kwa kupitia kwako na kwao akazuia hayo mashambulio ya makafiri. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kukuungeni mkono na ni mwenye kukunusuruni na yeye ana nguvu kuliko wote na mkali kuliko wote katika kuadhibu makafiri. Na hawa wanafiki husaidia ufisadi na watu wa imani husaidia haki. Na mwenye kusaidia jambo jema ana fungu lake la thawabu na mwenye kuwasaidia watu waovu naye ana mzigo wake wa dhambi katika malipo yake. Na Mwenyezi Mungu ana uweza juu ya kila kitu na mwenye wa kila kitu. Akikuamkieni mtu yeyote kwa maamkio ya salamu au dua au namna yoyote ya heshima au namna nyingine yoyote ile, basi mjibuni kwa maamkio yaliyo mazuri zaidi au kwa uchache mjibuni kama alivyokuamkieni yeye. Kwani hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kutia hisabuni kila kitu, kikubwa na kidogo. Mwenyezi Mungu ambaye hapana Mungu ila yeye, wala hapana mwenye uweza ila yeye, hapana shaka atakufufueni baada ya kufa kwenu na atakukusanyeni kwenye kituo cha kuhesabiwa kwa ajili ya malipo. Hayo hayana shaka. Yeye anasema hayo, basi msiatilie shaka maneno yake. Na kauli gani iliyo ya kweli zaidi kuliko kauli ya Mwenyezi Mungu?